Jėzus vėl ėmė kalbėti palyginimais. Dangaus karalystė panaši į karalių, kuris kėlė savo sūnų į vestuves. Jis įsiuntė tarnus šaukti pakviestųjų į vestuvių pokylį, bet tie nepanorėjo eiti. Tuomet jis vėl siuntė kitus tarnus liepdamas, sakykite pakviestiesiems, štai aš surengiau pokylį, mano jaučiai ir penimi veršiai papjauti ir viskas surengta, ateikite į vestuves. Tačiau kviečiamieji to nepaisė ir nuėjo kas savo. Vienas lauko arti, kitas prekiauti, o kiti tarnus nutvėrė išniekino ir užmušė. Tuomet karalius užsirūstino ir nusiuntęs kariuomenę sunaikino anuos žmogžudžius ir padegė jų miestą. Galop jis tarė tarnams, vestuvės tiesa surenktos, bet pakviestieji nebuvo verti. Todėl eikite į kryškelės ir ką tik rasite kvieskite į vestuves. Tie tarnai išėjo į kelius ir surinko visus, ką tik sutiko, blogus ir gerus. Vestuvių menė buvo pilna sėdinčių už stalo. Karalius atėjo pasižiūrėti svečių ir pamatė ten žmogų neapsirengusi vestuvių drabužiu. Jis tarė jam bičiulį, kaip čia įėjai, neturėdamas vestuvių drabužio. Tasai tylėjo. Tuomet karalius paliepė tarnams, suriškite jam rankas ir kojas ir išmeskite jį laukan į tamsybės. Ten bus verksmas ir dantų griežimas. Mat daug pašauktų, bet maža išrinktų. Tuomet fariziejai pasitraukė ir tarėsi, kaip jį sugauti kalboje. Jie nusintė pas jį savo mokinių kartu su Erodo šalininkais paklausti. Mokytojau, mes žinome, kad esi tiesa kalbis. Mokai tikro Dievo kelio ir niekam nepataikauji, nes nežiūri žmonių paukščių. Tad pasakyk, kaip manai, valia mokėti ciesoriui mokesčius ar ne? Suprasdamas jų klastą, Jėzus tarė, kam spendžiate man pinklės veidmainiai? parodykite man mokesčių pinigą. Jie padavė jam denarą. Jis paklausė, kino čia paveikslas ir įrašas. Jie atsakė ciesoriaus. Tuomet Jėzus tarė, atiduokite tad kas ciesoriaus ciesoriui, o kas dievo dievui. Tai girdėdami jie stebėjosi ir palikė jį nuėjo. Ta pačią dieną atėjo pas jį sadukiejų, kurie nepripažįsta mirusiųjų prisikėlimo ir klausė. Mokytojau, Mozė yra pasakęs, jei kas mirtų bevaikis, tegul jo brolis veda jo žmoną ir pažadina savo broliui palikonių. Šit pas mus yra buvę septyni broliai. Pirmasis vedęs mirė ir neturėdamas vaikų paliko savo žmoną broliui. Taip atsitiko antrajam ir trečiajam iki septintojo. Visų paskiausiai numirė ta moteris. Tad kai mirusieji prisikels, kuriam iš septynių ji bus žmona, juk visi yra ją turėję. Jėzus jiems atsakė, jūs klystate nepažindami nei raštų, nei Dievo galybės. Prisikėlę nei ves, nei tekės, bet bus kaip Dievo angelai danguje. O apie mirusiųjų prisikėlimą, ar nesate skaitę, kas jums Dievo pasakyta? Aš esu Abraomo Dievas, Izaoko Dievas ir Jokūbo Dievas. Jis nemirusiųjų, bet gyvųjų Dievas. Tai girdėdama minė stebėjosi jo mokslu. Fariziejai išgirdę, kad Jėzus privertęs nutilti sadukiejus, susirinko draugien ir vienas iš jų, Įstatymo mokytojas, mėgindamas jį, paklausė. Mokytojau, koks įsakymas yra didžiausias įstatyme? Jėzus jam atsakė. Mylėk viešpatį savo dievą, visa širdimi, visa siela ir visų protu. Tai didžiausias ir pirmasis įsakymas. Antrasis panašus į jį. Mylėk savo artimą kaip save patį. Šitais dviem įsakymais remiasi visas įstatymas ir pranašai. Kol fariziejai tebe buvo susirinkę, Jėzus juos paklausė, ką jūs manote apie Mesiją, kieno jis sūnus? Jie atsakė Dovido. Jis tarė jiems, o kodėlgi Dovidas dvasios įkvėptas vadina jį viešpačiu, sakydamas, viešpats tarė mano viešpačiui, sėskis mano dešinėje Aš patiesiu tavo priešus tarsi pakoji po tavo kojų. Tad jei Dovidas vadina jį viešpačiu, kaipgi tada jis gali būti jo sūnus? Ir nė vienas negalėjo jam atsakyti nė žodžio, nei kas nors drįso nuo tos dienos jį klausinėti.